uce akengeruntu erega indera iva hasi kandi ubwenge burarahukwa duce akengeruntu ikiganiro gica hirya no hino ibijyanye n'indero mu mashuri mugitegurirwa na radiyo isanganiro ndakuramutse nongere ndagushimire wowe uri kumviriza radio isanganiro kaze muri no mwanya wahariwe ikiganiro duca kengeruntu kikuyagira ibijanye n'indero mu mashure hewe washite aha ni kwisanganiro ikiganiro cuno musi kidushikana ku ishure gisumbuye ryo mu ntara ya Makamba iryo shure ni rimwe mu mashure yatowe ngo ribe ishure ry'akarorero ubushikiranganje bw'indero amakaminuza n'ubushakashatsi bwaragize umugambi w'uko ayo mashure y'akarorero asigara ko abanyeshure batoye ikibazo kibaha uburenganzira bwo kuyigamwo abanyeshure basanzwe biga kuri ayo mashure y'akarorero bakabimurira mu yandi mashure muri kino kiganiro uraza kumva ingene abanyeshure cyo kimwe n'ababyeyi babo bakiriye iyo ngingo yo kwimura abanyeshure babakura mu mashure y'akarorero bakabashira mu yandi mashure uraza kumva ivyiyumviro byaba bamwe n'abandi basanzwe bakurikiranira hafi ibijyanye n'indero kino kiganiro gishikirizwa na christelle nizigama jean Pierre Misaga akaba yamfashije gutororokanya amajwi nkaba nsubiye kuguha ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro nk'uko nari mpejeje kubikubwira tujye ku ishuri ryisumbuye ry'imakamba rimwe mu mashuri y'akarorero aho jean Pierre misago aganira n'umwe mu banyeshuri bahora biga kuri iryo shuri uyu munsi bari baramutse batangaza ko abanyeshuri bazojanwa kwiga mu yandi mashuri akazina jewe nitwa bukuruja aba ntazira sapota ngaha mu kigo eh, bukuruja bakurungitse kwigira mu rutana biroroshye aho oye novuga ati ibintu bigiye kungora mugabo kabunyeshure ngiye nzogerageza uko nzoba ndahasanze kose mbega Jean uvuye mu yakanga ugiye mu yakanga ubu mvuye mu mwaka wa kabiri ngiye mu mwaka wa gatatu mbega ugiye mu mwaka wa gatatu ni nawo wa nyuma biroroshye oya sinovuga ko byoroshye kuko ari umwaka wa nyuma bisabwa yuko worangiriza aho nyene wigiye nyene ni naho umaze kumenya ukuntu ushobora kwigenza neza bivanye n'ukuntu habona haba ku barimu haba ukuntu batanga ubumenyi ubu iyo hariya tubwiye ntitumenya ati abarimu baho bigisha gute ntitumenya ubumenyi bwaho batibuhagije gute ntitumenya ko buri bwoba busumba ubwangaha mu kigo cyangwa ubwangaha ari bwo busumba bwahariya yaye aho hose urumva turakekeranya muri ayo makenga bituma umuntu awomba mu buzima mbega agatike wahora uva hehe uza ngaha ubu bigiye kugenda gute nahora mva inyanzarake nza ngaha aye ni ukuvuga ko ku nahora ntanga hari akandi kantu kagiye kwiyongera kandi gushyika ubuye ngiye kuraba mbagije ababyeyi ku rugero bahora bageza ko ubu biraboneka yuko ngiye kubagora gusumbirizaho mu gihe rero ababyeyi bazoba bikubise hirya no hino bikananirana urumva ko mu buzima bw'iwanjye bizoba kigoranye goranye ariko iyo bijya hose ishuri urabandanya ishuri ndabandanya uko bijya kose kuko ntegereza kurangiza umwaka sinogenda hariya aye ngiye mu buzima busanzwe muhira ntuhava njya kwiba nkaza kugenda mu bindi bintu bitaza ntibije ntegereza kuvumiria nkihangana kandi nzoyiga bishobotse n'umwaka ndawumare atangorane imana niyo nzu imbere mbega hamwe eh, bishitse ukananirwa uzohava wita ku mwikomutino kubera nahinduriwe ishure ngiye guheza amashuri oya icyo ntacyo ni ukwita ku mwikomo kuko umunyeshuri ni nk'umusoda iyo ugiye hose utegereza kugwana kandi ukatsinda urugamba mu gihe biba bisutse ukagwira mu rugamba uvuga ko wapfiriye igihugu ntaba uvuga ngo none ngo ni jewe ngo canke ni burya canke n'uriya yoba yagiriye nabi ubuzima bwanje bamwe mu bavyeyi bari baherekeje abana bavuga ko bazorungika abana babo naho bagiye kwiga mu zindi ntara batamenyereye abandi nabo ngo bizobagora kurungika abo bana mu gihe uburyo bwo gushikayo bugoye jewe nitwa kandi kandi Justin kandi kandi Justin ufise umunyeshuri yahora yiga ngaha bamumenyesheje bababwije yuko azokungururiza ahandi mbega bamubwiye ko bazokungururiza he bababwiye ko bazokungururiza numvise igisata yari yarasanzwe yigamwo numvise ko we wazoja mu rutana eh. none gamutama mu rutana hari ingorane hari cyo wakema ko dushobora kubaronderera aha ino hafi none mubyeyi uri kuramwitegereza muhava mwumvikana abibona gute jewe ndiko ndamwitegereza kuko singomba kumuhohotera kuko yiza aho nomugoberera yoca yigana n'umutima mubi Eh, ntegezwa kumukurikirana nkamuha uburenganzira bwiwe n'ibyashikayo bikamugendera nabi azoba ari hafi yacu tuzogerageza tumuhindurire we nta ngorane z'agatike nk'uko bamwe bamwe babivuga ufise mu rutana hazokorera gushika je ndibaza urahima kamba kujya mu rutana nta ngorane cyane byotera twogerageza nk'uko n'ubundi twari dusanzwe tugerageza ubundi bwo umwipfurije iki uyu mwana wawe eh, aho buca asimbira kwiga eh, hatandukanye ku mbure n'aha yahora yiga ngaha muri semakamba eh, ndamwipfuriza yuko yojana umutima uri hamwe ntahave yibaza ngo nuko agiye mu yindi ntara ngo bizohava agira ingorane tuzoguma hafi agize ingorane tuzogerageza kumurondera nta telefone yari afise ariko nzoca agerageza kukarondera kugira ngo ashyitseyo tuzoze turavugana ndamubaze ingene ubuzima bwiwe n'ingene bimeze reba ko kirazira gutunga telefone eh, ku mashuri azogerageza kubera azoba ari mu ntara ziri kure ake ku muyobozi agashyira ahantu azoba yagateguye ati asaba ati reka mvugane n'umubyeyi kugira ngo ubuzima bwiwe ndabukurikiranire hafi emupasoni eh, ndagusanze ngaha kuri se makamba bahejeje eh, kumenyesha abanyeshuri bahora biga ngaha aho bagiye kungururiza mbega mupasoni wabyakiriye gute jewe uko ndabyakiriye ndabona aho babungururije kuri iyo lise y'aho mu rutana ko hazombera kure kubera itike hari n'aho nk'umwana agwara bikatugora nuko inkuru yodushikira rero jyewe ndabona ko bingoye ingene umwana azoshikayo n'ingene nzoshikayo ubundi bwobwo urabye uretse ingorane z'itike uretse yuko bizokugora kushikira mu mwana wawe ayo makamba byahora byoroshye ahimakamba byatworohera cyane kuko n'itike yari ntoyi mbega mupasoni usanzwe upfa hehe ngaha muri makamba mva mu mabanda mu mabanda gushika kuva mu mabanda gushika ngaha ah, umengana igihumbi gushika mu rutana canke mu rutovu bizohava bigorana bizogorana nyene ubu cyari igihumbi n'atanu e, kuva mu mabanda gushika ngaho makamba e. ayo gushika mu rutovu no mu rutana bigiye kuba binini bizoba binini nyene ariko umubyeyi umwana ko abwirizwa kwiga azogenda nta kundi azogenda nyene kuko sinzi uwo sinzomwicarana muhira Andre Ninahazwe ni umuyobozi wa Lise Makamba asigura ko iryo shure uyu mwaka rizokwakira abanyeshure bari mu ishure ry'akarorero gusa abandi banyeshure bahora bahiga bakazoja mu yandi mashure mu ntara zitandukanye. Ahanini twariko turarabira hamwe ibijyanye by'ishure na cyane cyane bifatiye ku ndinganizo ijanye n'aya mashure y'akarorero aho bisabwa ko abana bacu tuzokwakira mu mwaka uza hazoza abazo bari muri ayo mashuri y'akarorero aricyo gituma biciye mu buyobozi bw'indero mu ntara abana twari dusanganywe bagerageje gufasha kugira ngo babasabire gushobora kujya kwiga ahandi mbega aho ba mwatorokanije abahora biga ngahe makamba mwatorokanije ko bukunguriza he turabye ibisata dusanzwe dufise ishyura rise makamba hambavu Eh, yo kuba ishuri y'akarorero yari isanzwe iri mu mashuri eh, cumi n'imwe yari yatowe mu gihugu kugira ngo ashobore gutangurirwa ko inyigisho zijyanye n'inyigisho z'inyuma y'ishuri shingiro mu gutorokanya rero iyo abo bana bashobora kujya kwiga eh, umuyobozi w'indero mu ntara yarashimye kuraba amashuri yegereye hafi yari asanzwe ari muri ayo mashuri cumi n'imwe yari yatowe ayo mashuri nayo twasanze ari ishyura riserutana n'ishyura riserutovu tukaba twabonye yuko mu bana twari dufise babitunganije neza bashobora gukwigwa kuri ayo mashuri mbega ayo mashuri nyine mwavuze lise rutana lise rutovu abatahashimye bizogenda gute nk'uko twabimenyesheje ababyeyi ababyeyi barafise uburenganzira bwo gushobora gusaba ishure ku yindi shure yaba iy'indaro cyangwa aho biga bataha cyo gituma twasabye ababyeyi ko babona yuko abana babo batokoroherwa n'aho ko bashobora kwiyandikisha kugira ngo bikunda ko umuntu yabafasha kuronka ahantu bipfuza nyinshi cyane murumva yuko ari indinganizo izobandanya itera ijya imbere abanyeshuri tuzokwakira tuzobakira kandi imbere tweho bizonatworohera kuko mu nyubakwa dufise zimwe n'ibyo tuzozitunganirizwamo ibyigwa bya minsi yose izindi nazo zizoheza zikoregwemo ibindi bikorwa hanovuga nk'amasare ya informatike amasare ashobora gufasha mu bijyanye no gusomeramo ibitabo amasare ashobora gukorerwamo ubushakashatsi ahubwo tuba tworohewe ni ukuvuga yuko inyubakwa dufise zitazobura icyo zikora izindi nazo zizofasha mu buraro bw'abarezi mbega nta makenga mufise ku banyeshuri bavuga yuko bagiye guherahereza ibisata bari basanzwe barimo ku yandi mashuri kumbure bakazogira ikibazo cyo kumenyerana n'abigisha batari bamenyeranye bigatuma kumbure bananirwa nta kangonogono nta makenga ariho by'ukuri twebwe nta makenga dufise ku bana bo muri kino kigo kuko ubwa mbere ni abana bitanga kuko twababona ni abana bakerebutse ni abana uvuga bakumva uhanura bakumva kandi bitwararika ibijyanye n'inyigisho turizigiye rero turabye indero n'ubutwari bari bafise aho bagiye kuja ahubwo bagiye kwerekana akarorero keza bahora baronka hano kandi turizigiye kuko abashoboye kumenya bakunguruzwa bamenye babikwiye aho bagiye rero bazoheza babandanye bakurikirana ubumenyi ko bahora babigira turizigire ko batatuzo tutetereza ahubwo aho bagiye kuja turazi yuko bazoza eh, badushimira ingene twarungikiye abana beza biteka kandi bateye igomwe ku ntambwe nziza bazotera uyu arongoye iryo shure rya rise makamba arongera akamenyesha ko n'abarezi bazokwimugwa abatoye ikibazo bakazoguma kuri iryo shure ku bijyanye n'abarezi bahora bakorera muri kino kigo eh, abana baragabanutse nibaza ko eh, ku barezi ko atagishasha kihari kuko abarezi bari muri kino kigo indinganizo yari yabaye hakiri kare kuko bari barakoze ikibazo kugira ngo hashobore gutorwamwo abazokwigisha mu mashuri y'akarorero kuri bwo rero turarindire yuko eh, abashoboye gutogwa bivanye n'ikibazo bakoze ko bazokwigisha hano urutonde rwabo rusigaye hanyuma abasigaye bari basanzwe babizi yuko bazoca bimurirwa kuja kubandanya gutanga ubumenyi ku yandi mashure ivyo rero nibaza ko ari vyo bizoca bigirwa noneho eh, muramaze kubona umugambi mwiza w'igihugu wo gushobora gukwiragiza abigisha ahandi mu yandi mashuri bivanye n'ingene bakenewe uri kuragirwa nibaza rero yuko eh, bica bija muri iyo ntumbero abatazo bashoboye kubandanya bigisha muri kino kigo bazoheza bace bandaniriza bigisha ku yandi mashuri murakoze hariho abavuga bati koro eh, diporoma ibi byo gukwiragiza abigisha aho basanzwe bakenye byaturenganye bakavuga yuko mbere muri icyo gihe na lise makamba bari bayishyize ku ruhande bakagira bati ubu nzu turaririzwa kure aho muhavuga kwiye nibaza yuko bitabarenganye ahubwo nibaza ko hari intumbero nziza y'abigisha barise makamba cyo gituma nizigiye yuko ko barabitumenyesheje yuko ibijyanye na roderupama yabo ngaha aye nayo nyine yarabaye kumbure abazobabaye roteni bazobafasha kugira bazoze kwigisha ngaha bazoca bagaruka abandi nabo bazoheza bace bandaniriza ibikorwa aho babashize kandi nizihe ntakekereza ko atawuzohava hava kure kuko ndiziye yuko mu bigisha bahora bigisha hano muri semakamba n'uwo bahavuye atawuzorenga ino komine ya makamba iyi shuri ya makamba ekore d'excellence yari kuri lise makamba mwavuze mu ijambo yuko yari isanzwe iri no mu zindi ntara nka za ngozi za bujumbura meri za hehe umenga yari amashuri atandatu ariko ama ah, ekore d'excellence amashuri y'akarorero mbega ayo yose agiye gufatwa nka makamba abanyeshuri bose bahora bahiga bagiye kungururizwa ku yandi mashuri turabyizigiye yuko ayo yose ariko ariko arafatwa kuko baramaze kubitumenyesha noneho murumva yuko hano kuri se makamba hamaze no gufatwa ingingo ku bijyanye n'ingene abana bacu bobafasha iyo bazoja kwiga n'ayandi biriko bigenda gutyo nivyo twibaza ndakwibutsa ko ikiganiro ari duca kenge aho turiko tukuyagira ku ndinganizo nshasha yerekeye amashuri y'akarorero radiyo isanganiro ikaba yaragendeye ishuri rya Risema Kamba rimwe mu mashuri y'akarorero ari mu gihugu duca kengeruni ikiganiro gica hirya no hino ibijyanye n'indero mu mashuri Patrice imana nawe ni umuyobozi w'indero mu gisagara ca Bujumbura asigura ko n'ishure rya Risengagara ari ryo shure ry'akarorero rizojamwo abanyeshure biga mu ishuri ry'akarorero gusa no mu gisagara cya Bujumbura turafise eh, ayo mashuri bita Ecole d'excellence dufise amashuri abiri iyo bita lycée Dongagara barahora bita ene hama n'indi shuri bita uh, lycée ayo mashuri abiri ni ukuvuga yuko muri urya mugambi woko ayo mashuri asigaramo abana gusa bari muri yo école d'excellence no mu gisagara cya bujumbura rero icyo gikorwa turiko turagikora nacyo nyine dusa n'abariko barakirangiza ni ukuvuga yuko eh, ayo mashuri abiri ya excellence twayahinduye tuyagira ishuri rimwe ni ukuvuga yuko ishuri ryahora ryitwa excellence lycée mark ubu ntizoba ikiri ecole d'excellence izoba ari lise isanzwe public abanyeshuri bari muri iyo ecole d'excellence bari muri lycée mark bazoca bagenda kwiga muri lise ngagara ni ukuvuga muri ngagara hazoca haba excellence a e excellence b hama ni ukuvuga abanyeshuri bari biga se marke aho babandi bari muri ecole d'excellence bavuye baduze muri muri ene duca kenge runtu erega inderiva hasi kandi ubwenge burarahukwa Samandari Jean arongoye urunani bafashe bige avuga ko iyo ngingo yo kwimura abanyeshuri babakura mu mashuri y'akarorero bakabajyana mu yandi mashuri ngo ari nziza naho isa nije abanyeshuri batiteguye mu ntango z'uyu mwaka w'ishuri eh, harafashwe ingingo y'uko abanyeshuri bahora biga ku mashuri yatowe abe amashuri y'akarorero azoja ko abanyeshuri bari muri ayo mashuri y'akarorero nabo nagomba bazimenyeshe yuko ayo mashuri yatanguye mu mwaka uheze ni ukuvuga abanyeshuri ba mbere bahejeje uw'indwi bagiye mu w'umunani kandi akaba ari amashuri ajyamwo abana babaye nk'aba mbere mu mwaka wa gatandatu kugira ngo babahe inyigisho nyine ikwiye kandi bazobe nyine ari abantu barangije amashuri bafise ubumenyi bukwiye ni mwiza ariko rero mu ntango z'uyu mwaka haciye hafatwa ingingo y'uko abanyeshuri bose bahora biga kuri ayo mashuri yafashwe ko ari amashuri y'akarorero babimurira mu yandi mashuri kugira ngo kuri ayo mashuri y'akarorero hasigare higamwo abana biga muri ayo mashuri gusa nabo urumva uyu ni umwaka wa kabiri kuvuga ni umwaka w'indwi n'umwaka w'umunani gusa nta bandi banyeshuri bazokwiga muri ayo mashuri ni byiza ko abo bana babaronderera amashuri yabo y'akarorero koko kuko nabo nyine nabanyeshuri abanyeshuri b'akarorero ariko ingorane n’uko iyo ngingo yo kwimura abo banyeshuri baje ku yandi mashuri bahora bahiga baje ku yandi mashuri nicyo kimwe n'abigisha kuko ndibaza ko nk'abigisha bahora bigisha kuri ayo mashuri bazoca baja ku yandi mashuri yafashwe amashuri agomba atangure nk'inyuma nk'imbere y'indwi imwe cyangwa zibiri ibyo rero ugaca usanga kumbure haba abanyeshuri bahora biga kuri ayo mashuri ntibari biteguye haba abarezi bahora bahigisha nabo nyine ntibateguwe hakiri kare ni ingingo yari kuza gufatwa inyuma y'uko amashuri yugaye mu kwezi kw'indwi bakagenda bamenyesheje abo banyeshuri bahora bahiga ko batazohagaruka kuko iyo umwana agiye mu buruhuko aba aziti mu kw'icyenda nzogaruka kuri iryo shuri ryanje ariko rero ngingo ifashwe imbere y'uko batangura nk'indwi imwe muca mumva y'uko bitera ingorane haba ku banyeshuri haba ku babyeyi kuko hari igihe usanga bimura iyo nyamunyeshuri ku shuri aho ategezwa kuba afise iniforume itasa niyo yahora akoresha urumva ni uburyo buca bwiyongera cyangwa ugasanga naho yagiye kure y'aho yahora yiga ni uburyo buca bwiyongera eka n'umunyeshuri nawe kumbure ntiyari yiteguye neza mu mutwe ko azova kuri iryo shuri intamba zishika iyo ingingo nk'iyo ifashwe gihutihuti kuko nta mwanya uhagije wahabaye mu bisanzwe ingingo yose itegerezwa kuba kumenyeshwa abo yega hakiri kare kugira nabo bashobore kuyitegura ariko murumva ko imbere y'indwi imwe umubyeyi abanyeshuri bamenyeshejwe yuko batazokwiga kuri ayo mashuri muca mumva yuko bitera ikibazo uruhagarara mu muryango eka no kuri abana nko ku yandi mashuri asanzwe twaraciye hirya no hino turabona yuko igitigiri cy'abana ari kinini cyane kanatsinda urwaruka rwiga ubu ni benshi ugaca usanga rero n'ayo mashuri nk'abanyeshuri bavuye kuri kuri ayo mashuri y'akarorero agiye kongereza icyo gitigiri cyari gisanzwe kiri cyinshi kuri ayo mashuri nibyo biragaragara ariko ayo mashuri y'akarorero nayo murumva rimaze kwitwa yuko ari iry'akarorero ritegereza kuba akarorero muri byose haba ku banyeshuri biga muri ayo mashuri haba muri akaderema kuko mu bisanzwe nk'ishuri ryategeza ryategereza mu abana mirongo ine iryo ni ishuri ritwa yuko umwigisha ashobora gukurikirana abana neza kandi nawe y'amashuri y'akarorero bahora bahigisha kuko nk'ishuri ryari rifise abana barenga nk'igihumbi hasigaye abana baba nk'ijana na mirongo ibiri muca mwumva yuko abigisha bahora bigisha abana barenga igihumbi ko batogumaho bigisha abana ijana na mirongo ibiri bica byerekana neza yuko n'abo bigisha nabo nyine bazokwimurirwa mu yandi mashuri e, nta sano bifitaniye na redeployment kuko ibyo byari byaheze ariko kubera ati abanyeshuri bakihari nabo nyine bazoca bagenda ku yandi mashuri mubona ko rero ko ari ingingo nziza ni ingingo nziza ariko sinibaza ko abo bigisha nabo nyine bari bateguwe ko batazogaruka kuri ayo mashuri cyo kimwe n'abanyeshuri kuko nta ndwi zibiri imbere y'uko amashuri atangura zaheze kuko kumbure ikintu gishasha cyose kiragoye kumenyera ariko ndibaza ko muri kazoza eh, haba ubushikiranganji ndazi uko ingingo nk'izo buzoza barazifata hakiri kare kugira bo vyega babimenyeshwe hakiri kare ku bavyeyi rero bo kwiyangana kuko nta kundi bizogenda e, n'abanyeshuri nabo nyene kuri ayo yani mashuri bagiye ko bamenye ko amashuri yose mu Burundi afise programme imwe haba ayo mashuri y'akarorero haba nayo yandi mashuri bose biga porogaramu imwe gusa itandukaniro nuko uko nko kuri ayo mashuri y'akarorero uca mwumva yuko nk'igitigiri cy'abanyeshuri mu ishuri usaba bavuga ati bategerezwa kuba bangana uku kugira ngo n'abarezi bashobore kubakurikirana neza gusumba nk'ishuri ririmo abanyeshuri barenga ijana na mirongo ibiri eh, muri kazoza icyo twosaba ubushyikiranganji bujejwe indero Nuko uko ingingo nk'izo ni ingingo nziza kandi ni ingingo natwe dushigikira kuko indero tutegeza kuyigarukira indero y'abana bacu tutegeza kuyigarukira byiza nuko uko ingingo nk'izo zoza zirafatwa zikamenyeshwa abo byegwa abo byega hakiri kare kugira nabo bashobore kwitegura mu bindi hama hazogere icyo gihe bariteguye ni hano duce turangiriza kino kiganiro nshimire wowe wagikurikiranye nshimire n'abo twasangiye ikiyago nshimire na jean Pierre misago yamfashije gutorokanya amajwi christian nizigamana atunganije kino kiganiro ndakwikibanuye naho gutaha cyari Kiganiro duca kengeruni